E hoje Cultura. É maço. Maço. Maço. Maço Cultura. Maço. Maço. Maço Cultura. Maço. Cultura. Maço. Cultura. Cultura. Cultura. U studiju nam je došao u goste Filip Petrović. Filip je potpredsjednik kluba prijatelja grada Trsata. To je udruga koja, je, koja organizira dane Trsata. Filipe, dobro večer. Dobro večer. Evo odmah u glavu, što su to Dani Trsata za one koji ne znaju? Dani Trsata su jedna od najdugovječnijih manifestacija na Trsatu. Oni uključuju brojna sportska, kulturna i povijesna, dakle, scenska događanja. E, odvijaju se od utorka, dakle, danas, to je već od, od danas? Od da? danas, svake godine od utorka do dana Svetog Jurija, a ove godine to pada na ponedjeljak, dakle datum je 23. Od 17. do 23. četvrtog eto skoro tjedan dana, što će se sve održavati u tih tjedan dana? Pa ove godine imamo zaista bogat program, e, tu ću naglasiti nekoliko koncerata u prostoru Hrvatske čitaonice Trsat, e, u petak i u subotu su najveći koncerti, imamo sportske dane, turnire u rukometu za mlađe uzraste, turnire u pikadu za umirovljenike koji se održavaju srijedu i četvrtak, svečano otvorenje naravno danas u utorak, a najzanimljiviji dio cijele manifestacije biti će povratak Frankopana, to je iz izdvojeni povijesni spektakl koji se održava u subotu 21. Nakon toga u nedjelju 22. nastavljamo sa sajmom starih zanata, a 23. na blagdan Svetog Jurija su naravno svečane mise u Župnoj crkvi i u svetištu Majke Božje Trsatske. Na sve ste mislili, na uzraste od 7 do 77 na sve moguće aktivnosti. Tko će to pjevati u Hrvatskoj čitaonici na Trsatu? Imamo nastup vokalnog sastava Intermezzo pod vodstvom poznatog našeg e, umjetnika Puhovca. Zatim imamo nastup Klape Sinjal, e, imamo nastup zbora, mješovitog pjevačkog zbora Hrvatske čitaonice Trsat, a u, to je sve u subotu, a u petak, da ne zaboravim, dakle imamo veliki koncert Limene glazbe, e, odnosno gradske glazbe Trsat. Eto, vratimo se mi malo na ovaj Blast from the Past, povratak Frankopana, drugu godinu zaredom. Što se to točno onda događa? Pa evo, mislim da će mladima to biti najzanimljivije. Povratak Frankopana drugu godinu za redom organiziramo. To je povijesni spektakl, e, ništa manje, ništa, ništa više od toga. Dakle, imamo 15 čak udruga, e, viteških, povijesnih, e, sportskih klubova, konjičkih. Znači, bit će neki muškarci obučeni u vitezove? Biće zapravo više žena obučenih u vitezove, o, ali... Eto, eto, za <laughs> muškarce, slušajte, hoće li biti nekih konja, životinja? Biće konji za jahanje, dakle i za djecu i za odrasle. E, zatim naši posjetitelji mogu se okušati u e, gađanju drvenim lukom i strijelom, takozvani engleski longbow. Onda mogu isto tako sudjelovati u učenju borbenih taktika, mačevima, kopljima i tako dalje. To nam organiziraju naši vitezovi. E, imamo tu vitezove Svetog Vida iz grada Rijeke i vitezove e, Svetog Nikola iz Varaždina koji su nam pripremili zaista bogat program u tom dijelu. Onda imamo spektakularni turnir e, u gađanju samostrelima koji organiziraju rapski samostreličari i to su zaista impresivne mašine koje, evo, moramo izgraditi jedan zid od debelih dasaka da ta strijela ne bi probila <laughs> kroz metu jer je stvarno, ono, stravično. I e, nakon toga imamo i pucnjeve iz topova i pucnjeve iz pušaka povijesnih, e, imamo bitku za gradinu, to bi svakako istaknuo kao jedan veliki spektakl. Tko se to bori za gradinu? Pa iscenirat ćemo bitku iz 1485. godine kada su Frankopani, odnosno podržani Habsburgovcima, oteli e, gradinu iz ruku Mađara, tadašnji e, vladar Matija Korvin. I neka su. I neka su, evo. <laughs> Eto, kada, kada već govorimo o programu, gdje se može sve vidjeti program, ti se nam eto sve to mhm. nešto rekao, pregršta informacija, gdje to naši slušatelji mogu pogledati što će se to sve odvijati od sutra to je mhm. danas, već smo prošli ponoć, do utorka. E, svakako posjetite naše stranice eventa, znači Dani Trsata 2018 i povratak Frankopana 2018 i isto tako e, galerija sa slikama od prošlogodišnje manifestacije i najave e, udruga koje sudjeluju nalaze se na našem portalu povratakfrankopana.eu. Postoji li neka možda ulaznica ili je besplatno sve? Sve to besplatno, znači apsolutno mogu svi posjetitelji doći i sve sve isprobati besplatno. I gađanje samostrelom. I ga, a ne, to nam ne, neće nam dozvoliti <laughs> rapski samostreličari. Inače, ti samostreli koštaju u razini nekoliko tisuća eura, tako da izbilja jako čuvaju. Eto, ja uvijek krivo. Što onda ja mogu tamo? Pa zapravo može se pucati iz lukova, iz strijela, znači to se stvarno može bez problema, može se gledati e, mačeve, isprobavati malo, ne sad ono baš prava makljaža jer treba ipak biti obučen, ali Vitezovi će rado uskočiti i pokazati ljudima kako se inače to radilo. E, može se jahat konje besplatno naravno. Imat ćemo isto tako i nastup jedne e, žonglerske skupine iz Slovenije koja će nam na večer pripremiti vatreni spektakl, dakle žongliranje vatrom i čuda nekakva. I još eto, povijesnih plesova, svašta, svašta. Baš puno toga, tako da stvarno preporučam da pogledaju naši slušatelji eh, program, jer ovako će to sve isparit koliko toga ima. Meni već glava puno tih silnih informacija, morat ću si baciti oko i ja na program. Eh, Filipe, hvala ti puno što si došao u studio, nadam se da ćeš nam doći i opet. I vidimo se na danima Trsata i svi očekujemo povratak Frankopana. Hvala na pozivu i pozdrav svima.